Kial ni pensas de maldextre dextren? La plei malgranda nombro venas maldextren. La plei malgranda dextren. Tio jam por infanoi estas mem comprenebla. Plei multai homoi ordigas nombroin cae obiectoin de maldextre dextren. Tiu conduto estas mont vaste practicata. Multai homoi supposas, che gi estas de nasca. nun montras che ancau culturae aspectoi povus ludi gravan rolon, cae che ne ciui pensas en la saman directon. Se ni ricevas la taskon ordigi obiectoin lau grandezzo, tiam ni faras tion, tutte intuizie, de mal dextre dextren. La plei mal granda stono estu mal dextre, la plei granda dextre. Ancau se ni imagas vizoin de nombroi, au sinsequoin de periodoi, tiam plei multai homo imense cun ligas la mal pli grandain nombroin cun la mal dextra flanco, cae la pli grandain nombroin cun la dextra. Sed cio estas la causo por tio? Claran causon por tio onigis nun ne esploris la penso directo povus esti de nasca, supposas celcais ciencistoi. Tiel nov nascitoi post alcutimigio iam prif, iam preferus rigardi mal dextren, ce mal pli granda nombro da punctoi, cae dextren, ce pli granda nombro. Tio estus causebla per la mal simetrio en la cerbo duonoi sed povus ancau esti hazardo, che la tuta mondo pensas de maldextre dextren. La mensa vizo de nombroi tiam estus tiam culture fixita, cae povus ancau esti inversa. Precise tiun concludon atingis te amo de psicologoi de la Universitato de Californio. Las sciencistoi estis sercintai la originon de la Homa ordiga sistemo. Por isoli la efficoen de cultura espertoi, la esploristoi testis, aput dec hoc usonai plen cresculoi, ancau tridec unu infanoin, ciui nur jus eclernis nombradon, cae ancau naudexes cimanoin, ciu estas indigena gruppo el agriculturistoi cae besto predistoi, el la Amazonia basseno de Bolivio, kiwi vivas prescau tutte separite de la industria sozio. La cimanoi appenao capablas legi, scribi cae calculi. Ili ne frequentas lerneion, cae utiligas nur malmultain modernain technologioin. Precipe, ili appenao havas spertoin cun practicoide directoi, ciel ilin conas la monda lo giantaro. Se la conduto pri nombrado cae ordigado estas tenasca, tiam ancau la infanoi, cae la cimanoi, devus nombri cae ordigi de mal dextre dextren. Ien la teso de la esploristoi. En unua experimento, unue la plen usonanoi devis ordigi bildoin de nuboi el unu gis quin punctoi cae unuopain punctoin diverse grandain lau nombro cae dimensio. La resulto estis appena surprisa. Ciui partoprenantoi ordigis la cartoin comenzante per la plei malmultai au per la plei malgrandai de maldextre dextren. Nun venis la vizo de la tri gis quiniarai usonanoi cae de la cimanoi ce ili montrigis alia bildo, char ili ne havis preferatan directon. La parto prenantoi ordigis la obiectoin ja en la giusta sinsequo, set ne montris preferon pri directo. Simile aspectis ce sinsequoi de nombroi. La parto prenantoi devis ordigi bildoin de malsame longe maturigintai bananoi, lauties agio. Dum la plen cresculoe el usono metis la verda in banano in ciam mal dextren, cae la nigra in dextren, ce la indigenoi cae la infanetoi ne montrigis preferata directo. Nur la plei bone clerigintai partoprenantoi de la gruppo de la cimanoi ordigis dextren, diras la studaggio. Crome surprisis la esploristoin, che plei multai ella infanoi, cae ella cimanoi, ordigis malsamain aferoin malsame. Indigeno ordigis la tempon exemple perfecte de maldextre dextren, diras la studestro. En sequa testo tamen li ordigis la nombroin en inversan directon. Tiu arbitrezzo estas vere malfacile clarigebla, char existas ja nur unu sola mensa ordo de grandezzo, kiel multae teorioe supposas, opinias la psicologo. La resultoi de las sciencistoi metas demando signon alla aserto, che homoi posedas de nascan maldextre dextren ordigon de nombroi, cae che tiui ordigoi resultas el supranivela sistemo de grandezoi, diras la studaggio. La conduto, brinombrado cae ordigado de la homoe, do laula resultoi estas nec heredita, nec firme fixita. Concise dirite, usonai infanoi, cae plen cimanoi, montris neniuin signoin por launorma prefero de directo au primensa ordo de grandezoi. La psicologoi concludas che tiu conduto ce plei multai homoi estas copiata jam en infanezzo de aliai homoi. Tiel la cultura fixigio ludus la plei grandan rolon ce la penso directo. Estintus bone eble, che ni hodiau ordigus stonoin, nombroin au tempoin, ne de maldextre dextren, sed de dextre maldextren.